Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani šajā priestera viedoklī, raidījums ar nosaukumu priestera viedoklis ir veseli divi priesteri, e, nu, aicināšu pašus arī iepazīstināt ar sevi. Priesteris Kārlis Miķelsons no Franciska baznīcas. Priesteris Vitālijas Filipenoks no Zilupas baznīcas. Un abi, es domāju, ir gana labi zinām arī radio ēterā. Priesteris Kārlis eh, varbūt tas nedaudz eh, eh, biežāk beidzamā laikā ir dzirdēts, <laughs> bet nav arī Filipenoks tik svešs mums ēterā. Kas to lai zina, varbūt tās arī biežāk varētu parādīties, bet nu tas, tas būs jau aiz ētera sarunu rezultāts, ja arī parādīsies biežāk. Uh, Eh, Priesteru viedoklis, tas ir raidījums, kurā cenšamies runāt par aktualitātēm sabiedrībā un paust arī savu viedokli, eh, bet sakarā ar to, kādā esam priesteri, varbūt tas arī tas perspektīva un veids, kā paskatāmies uz lietas, varbūt arī liederīgs eh, nu, kādam draudzes loceklim vai kādam cilvēkam, vai varbūt tas arī kādam uh, cilvēkam, kurš nebūtu nepiedara nevienai draudzē, un šāds viedoklis tik un tā varētu būt vērtīgs un noderīgs. Pirms es ķeros eh, tām aktualitātēm, kas man ir tā šķietami vērtīgs, lai pieminētu un varbūt tās ar paustu, eh, kādu attieksmi gribu prasīt vispirms jums, kas ir jūsu aktualitātes, ar ko jū, kas jūsu prātus nodarbina, ja tā var prasīt kurš grib sākt, sākt, drošākais sāk. Eh, priesteris Vitālijas ir gana drošs, bet eh, es jau teicu aizkadrā, ka mana aktualitāte uz šīm divām <laughs> dienām ir priesteris Vitālijas, kurš ir atbraucis no Zilupis, un pēdējā reize, kad priesteris Vitālijas bija Rīgā, bija tieši pirms trīs gadiem, un tāpēc uh, es esmu ļoti laimīgs redzēt savu dargo kursa biedru un uh, tuvu draugu uh, šeit uz vietas. Tā kā mēs tagad izmantojam laiku, lai, lai satiktos. Mm, tad, eh, tad šī brīža aktualitāte ir draudzība principā, kas nebūtu, ne, nav slikta aktualitāte, es domāju, lai, lai to arī baudītu, vai ne <laughs> kādreiz. Viena pirmā mācība, rādījumā arī klausītāji, <laughs> draudzība atrast laiku vismaz kaut arī trīs gados reizi un tomēr <laughs> atrast laiku, lai, lai kopā satiktos, bet... Um, nu, Mana aktivitāte ir tā, ka es šodien atbraucu uz Rīgu, kā priesties Kārlis jau teica, pēc kāda pārtraukuma, pēc trīs gadiem. Es atbraucu šodien uz šeieni un pats svarīgākais notikums šodien dienas pirmajā pusē ir bijusi garīgajā seminārā svinēšanā svētā Fran Akvīnas Toma svētki, kur bija gan svētā mise, gan arī referāts, kuru šodien lasīja mūsu diecēs priesteris Marijāņu tēvs, Dmitrijs Artjomovs. Tas ir Latgales diecēs priesteris, jā? Ja? tieši jā. tā, tieši tā Latgales diecēs priesteris. Un, protams, arī bija svētā mise, un tad arī bija pusdienas, un arī sarunas pie galda ar citiem priesteriem, un satikšanās arī ar citiem priesteriem, kurus es, piemēram, neesmu jau redzējis kādu laiku, vismaz trīs gadus. Bet, eh, bet es, es domāju, tā tiešām varētu būt ar aktualitāte eh, un arī varbūt jums rādījumi arī klausītāji padomāt par to, cik bieži jūs tiekaties ar varbūt saviem draugiem, varbūt tās, ja ne obligāti draugiem, bet kolēģiem vai vienkārši mm, zināmiem cilvēkiem, ar kuriem ir mm, vērts iespējams arī tikties, vai ne, un, un izklausas tā, kad uh, priesteri, tīpaši no citām diedzēzēm, no citām administratīvām vienībām, izrādes nemaz tik bieži netiekas, ja? Nu, tieši tā, bet, bet tas nenozīmē, ka mēs nekomunicējam, jo uh, tagad attālināti viss ir iespējams, gan, Tad, mm. bet, bet šodien tā jau vairāk vatiene un fiziskā veidā esam satiekušies. Un, un arī mums radio ēterā ir izdevības tad satikties šajā gadījumā, par ko es arī ļoti priecājos, bet labi ir, varbūt tās aktualitāte ir vienkārši būt kopā, kas ir pats par sevi jau tā vērts, lai izceltu šo lietu, bet tā viena lieta, ko tu saki, ir, kad bija Akvinis Tomas svētki Rīgas garīgajā seminārā tiem, kas varbūt tās radio ēterā klausās šobrīd un īsti nezin, kas tas par tādu akvinas tomu un kas tas tāds par Rīgas garīgo semināru un vispār kāpēc to visu ir vērts svinēt, kā to paskaidrotu cilvēkiem? Jā, nu, svētais akvīnas toms vēl joprojām tiek uzskatīts par vienu no dižākajiem rietumu domātājiem, viennozīmīgi viens no dižākajiem prātiem vispār, un mūsu katoliskās teoloģijas vai filozofiskās teoloģijas uh, pamatakmeņiem. Bet uh, viņš ir viens no diviem Rīgas garīgā semināra aizbildņiem kopā ar Svēto Terēzi no bērna Jēzus, un katru gadu viņa piemiņas dienas tuvumā, jo tā parasti ir pirmdiena, kas vistuvāk viņa liturģiskajai piemiņas dienai, kas ir 28. janvāris, uh, tad tiek aicināti visi Latvijas bīskapi, priesteri un uh, klosteru ļaudis, kā arī visi ticīgie uz kopīgu svēto misi Franciska baznīcā. Lai svinētu semināra aizbildni, lai lūgtos par semināru, par aicinājumiem, šodien bija klātesoši visi Latvijas bīskapi un uh, arī daudzi priesteri no, uh, faktiski no visām uh, diecēzēm un uh, No eh, visām četrām? No visām četrām Latvijas eh, diecēzēm un eh, jāatzīst arī, ka ir kāda aktualitāte mūsu Latvijas baznīcā proti, ka ir aizgājis nopelnītā atpūtā bīskaps Edvards Pavlovskis, Jelgavas diecēze, un šodien šie tā bija pirmā tikšanās ar viņu jauno pagaidu uh, uh, administratoru uh, Eh, arhibīskapu Zbigņevu Stankēviču līdz ar to bija kupli pārstāvēta jad, arī Jelgavas diecēzes priesteru saime, kuriem bija šī tāda kā oficiāla tikšanās. Arī tāda oficiāla tikšanās rādījuma arī klausītājs, starp citu, ja jūs gribat uh, dzirdēt sarunu ar nu jau emeritēto, ja pensijā aizgājušo Jelgavas diecēs bīskapu, tad ot, ne, 4. E, februārī 2005. sarunā ar bīskapu, raidījums tāds saruna ar bīskapu, kurā tad mēs uzzināsim, kā tad ir būt pensijā tagad pēc uh, ilgiem gadiem uh, priesterības kalpojumā un bīskapamata uh, kalpojumā. Viņš jau gan jāatzīst nav pazudis no priesteru funkciju pildīšanas, mises svinu un lūdzes tāpatās un, mm. un droši vien arī cits sakraments uh, dala vai, uh, vai piešķir cilvēkiem, bet uh, jā, uh, Tas būs eh, citā raidījumā. Sekojiet līdzi, pieslēdzieties, iesaistieties arī ar saviem jautājumiem un, un um, pārdomām, varbūt tās arī pateicībām par šo kalpojumu. Ļoti labi. Ehm, eh, es tagad tā vienkārši pie sevis ātri domāju. Ehm, rādījumā arī klausītāji gribu piedāvāt ar jums iespēju iesaistīties šajā ēterā, atsūtot īziņas vai zvanot ēterā 67969 uz uh, telefoniem, lai uzdot jautājumus šiem diviem mūsu viesiem par aktualitātēm, par kurām jūs gribētu dzirdēt arī savu viedokli, ja gadījumā, vai priesteru viedokli, ja gadījumā ir tādi jautājumi vai aktualitātes, vai vienkārši gribat pateikt sveicināt šajā vakara stundā, tad to jūs varat darīt kā parasti, sūtot īziņas uz īziņu telefonu numuru, kas ir 6 266 77 272 vai zvanīt ēterā uz studijā uz numuru 67 969 131 un, protams, tad arī aprunāties. Bet vēl pirms e, pāriet pie citām tematikām, man tā šķiet, nu šī ir tāda interesanta tēma, kas attiec uz, uz priesteru formāciju, vispār arī uz priesteru dzīvi un, uh, un priestera aicinājumu, es nezinu, cik aktuāli tā ir sabiedrībā, un tomēr nu, mēs esam sabiedrībā, un mēs dzīvojam, un notiek lietas, un vēl joprojām ir seminārs, kurā tiek pieņemti jauni, eh, nu, vai eh, vīrieši labākajos <laughs> gados, teiksim tā, mūsdienās jau laikam, kā, kāds ir jūsu skatījums uz to, mm, mm, kas notiek šobrīd seminārā un, un, un, un eh, kā ir ar aicinājumiem kopumā un kas notiek. Esat par to aizdomājušies. Un varbūt tās, jā, tieši eh, tu varētu dokumentēt, esot no pašas pierobežas, kāds skatījums ir no tās puses, eh, skatoties uz baznīcu no, Latvijā, varbūt. Jā, pierobežā pat... mēs, protams, visi esam eh, Latvijā, bet, um, protams, Zilupa pasiene, tas draudzes, kur es kalpoju, tas ir visattālākas draudzes Latvijas austrumos, bet um, Latvijā mums ir viens, vienīgais garīgais seminārs, un paldies Dievam, kā nu, mūsu Latgales Rezeknes Aglonas diecēzes uh, seminārā pašlaik ir divi studenti, uh, viņi tādi, nu, perspektīvi, viņi tieši latgalieši no Latgales draudzēm, un, uh, nu, kodīgi sakot par semināru, es tā uh, daudz nevaru pastāstīt tādā ziņā, ka man nu, nav nekāda sakara, es nepasniedzu, seminārā es tikai dzirdu, mēs lūdzamies par seminaristiem, lūdzamies arī par jauniem aicinājumiem, mēs arī palīdzam draudzēm, mēs vācam ziedojumus attiecīgajās veidienās semināru uzturēšanai, bet, piemēram, biskaps norīko seminaristus uz pastorālajiem praksēm, un varu palielīties, ka uh, Pie manis jau vairākas reizes ir bijuši seminaristi, nu, es nevaru sūdzēties, tad zini, ka es to uzskatu par tādu, nu, varbūt pagodinājumu, jo seminaristu nav daudz, bet, ja biskaps nozīmē, tad nozīmē, ka viņš uzticās prāvestam, ka prāves neko sliktu neiemācīs, jā, tam jaunam kandidātam, jā, bet, bet nu, no savas puses arī cenšos, ka saka, nu, atbalstīt to seminaristu un vienkārši ar savu tādu uzmanību pret viņu, un, protams, arī viņu iesaistīt un nu, tajā pastorālajā kalpošana, kas, ko viņš var darīt, un tā, un kopā ar mani braukāt pa draudzēm, būt dievkalpojumos, un arī pie manis Ziemassvētkos arī bija nozīmēts viens semināris no nu, pirmā kursa. Tas bija ļoti atbildīgi, tāpēc, ka tā viņam bija pirmā prakse, uh, un es arī nedaudz uztraucos. No, nu, pirmā prakse vienmēr ir tāda no nu, īpašā, jā, un tāpēc viņu vajadzēja padarīt tādu, nu, iespaidīgu. Vēl iespaidīgāku, bet, bet tieši tā, ja es pareizi atceros, tad tev bija eh, tajā pierobežā, cik astoņi, sešas vai astoņi, nu, milzīgs nu, skaits draudzu, draudzu vai? Nav tik liels, bet uh, man bija kādu laiku, divus gadus, man bija septiņas draudzes, uh, bet uz doto brīdi man ir piecas. Nu jā, bet tik un tā piecas, un tajā kontekstā tad tas aicinājumu e, problemātika, kā ir, vai pietiek tiec galā, vai tomēr vajadzētu <laughs> vairāk, un kā tad to var panākt? Nē, noteikti būtu labi, ja būtu kas palīgs, tādā ziņa, kā ja būtu uz vietas, bet mēs arī saprotam, ka situācija ir tāda, ka draudzēs arī cilvēki mazinās, nu, draudz locekļi, arī pārsvarā tas draudzes ir lauku draudzes, uh, un kopīgā situācija, ka lauki nu, izmirst cilvēku ziņā, nav kas dzīvo uz vietas, jā, bet tāpēc tas ir logiski, ka apvienotas draudzes ap vienu prāvestu, jo prāvestam ir jādzīvo, jā, un tie ziedojumi arī varbūt nav tik, nu, kā kādreiz ir bijuši, jā, ka kāda draudze varēja atļauties uzturēt priesteri, bet no tādā fiziskā, emocionāla viedokļa tas, protams, nav viegli. Tas prasa piepūles, enerģiju, veltīšanos un, un protams, arī, nu, zinamu tādu, kā saka, nu, nervozitāti ar saimnieciskajiem jautājumiem un tā tālāk. Un kā ir, kāda ir atšķirība starp pierobežas lauku draudzēm un Rīgā pie semināra dzīvojot un darbojoties, nu, ļoti tieši saskara, kur ir arī ar studentiem, es tā saprotu, ar semināristiem, topošajiem priesteriem. Jā, nu, esmu dzīvojis, jāsaka, līdzās semināristiem faktiski visu manu priesterības uh, mūžu, uh, kas ir desmit gadi, un uh, visus, visus uh, esmu vismaz vasaras un brīvlaikus pavadījis turpat Franciska baznīcā, un ir ja pierasts, ka semināristi tur ir, bet tā viņu ikdiena tomēr ir man, nu, nevaru teikt sveša, bet nedzīvoju kopā ar semināristiem, neesmu tajā viņu ritmā, mēs tikai satiekamies noteiktos brīžos. Un ar lielu prieku redzu, ka semināristiem daudziem ir dedzība, ka viņus uh, Eh, interesē, piemēram, eh, redzu, ir seminārists, kurš deg par eh, jauniešiem, kurš pats ir gatavs gatavot viņiem uzrunas, viņus pavadīt, piedalās aktīvi jauniešu sapulcēs, un uh, es atceros seminārā, es biju ļoti kūtris seminārs tajā ziņā, jo man likās, ja Dievs dos un es varēšu kalpot priesterībā atlikušo mūžu, tad jau es paspējuši visu izdarīt, <laughs> tad, no, nu, tagad semināru laikā es varu paspēt, tad, tad arī citas lietas un, un uh, neiesaistīties tik aktīvi, bet uh, par laimi ir <laughs> arī cita pieeja semināristiem un, un ir liels gandarījums redzēt arī, ka tas uh, jau tagad, ko viņi ir sagatavojuši, uz ko viņi jau tagad ir spējīgi, uh, ka, ka nu, tajā ir redzama liela perspektīva un, un ka viņus jau varētu, jo zināmā mērā ne uzreiz kā priestars, bet sūtīt uh, kalpošanā un, un uh, tā būtu noderīga un, un svētība nesūša. Tā ir prieka vēsts, es pieļauju, un katrā ziņā es arī pieļauju, kad ir arī draudzes, kas ir redzējuši jau no seminārists un viņu spējas un, un potenciālu, uh, ko, nu, pieļauju, ka mēs vēl redzēsim, bet es domāju, ka nu, ir pienācis laiks mazai muzikālai pauzītē, lai pārslēgtos uz pilnīgi citu, varbūt tās tematiku. Pēc maz mirklīša būsim atpakaļ, nekur nepazūdam un atgādini, ja gribi uzdot savu jautājumu vai pieteikt savu tēmu, to tu vari darīt sūtot īziņas 266 77 272. Un šeit klātesošie divi priesteri mēģinās tad arī atbildēt vai parisināt šo tematiku, bet tagad muzikāla pauze. Yeah. your breath and going nowhere. It's getting old when you feel like you have got nothing left. But it ain't over till it's over. I told you since the day we met. So let me be the voice through all the noise. Whatever I I got Sveicināt, sveicināt, radam arī klausītāji šeit. Es priesteris Jānis un kopā ar mani ir divi e, citi priesteri. Priesteris Kārlis Miķelsons. Priesteris Vitālijs Filipenoks. Un, protams, raidījums priesteri viedoklis, kurā tad arī runājam par aktualitātēm, izrunājam nedaudz par e, priesterību un semināru, tad par topošo priesteru formācijas vietām un tādu e, citādu perspektīvu varbūt tās govām, bet mums ir telefons vans. Lūdzu, lūdzu slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Man priesterim Kārliķim būtu ļoti tāds jautājums, kā var teikt, ka viņš vārds svētās mīsas Franciska baznīcā. Kāpēc e, viņš vārds to mīsas, bet tur tos prediķis lielākoties pavests Mārciņš e, tur, no, tur, no runā homīlijas, ja? Bet Kārlim ir ļoti pamācoši arī tas prediķis, ka tautai to arī vajadzētu zināt. Nu, sirsnīgs paldies, jā. Nu, labs jautājums, varbūt tās var ātri arī nokomentēt. Jā, <laughs> jā ļoti ātri. Paldies par jautājumu. E, jā, priesteris Marcins mani saudzē, tāpēc, ka viņam e, sagatavot sprediķi padodās daudz vieglāk, un tad, kad mēs esam abi divi svētajā misē, tad mums ir tāda vienošanās. Uh, ka es viņu vadu un priesteris Marcins runā. Un tas ir tāpēc, lai uh, pasaudzētu priesteri Kārli, lai viņam nevajadzētu gatavot uh, spēdīķus. Varbūt nav pedagoģiski, bet nu tā mums ir sarunāts. Um, nu jā, arī tā mēdz darba dalīšana to sauc droši vien tā, bet mums ir vēl viens vans, lūdzu. Halo, droši varat runāt. Ne, izskatās, ka eh, šovakar nebūs laikam runa zvana. Citā reizē varbūt tās tad arī varēsim atbildēt sakarā ar to, ka laiks iet uz priekšu un mums, eh, nu, man vismaz gribētos dzirdēt arī kādu eh, reakciju vai viedokli par kādām no sabiedrības aktualitātēm, tad tas, ko es pamanīju, un es domāju, ir tā vērts, lai pievērst arī uzmanību, ir, protams, Aušvica, kura ir slēgta pirms 80 gadiem, un šodien ir bijusi, um, nu, liels nopietnas pasākums, uh, kur daudzu, āru, daudzu valstu prezidenti un, un tādas augstas amatpersonas, ar tā skaitā pat uh, Lielbritānijas karalis ir piedalījies, lai atzīmētu to, uh, un uzsvērtu, ka nekām tādam vairs nevajadzētu notikt. Cik es sapratu, tad e, tur 6 miljoni ebreji ir aizgājuši, e, holokausta upuri ir aizgājuši bojā. Es pieļauju, ka ne tikai ebreji, arī daudz e, citi cilvēki gāja postā bojā šādās lietās, bet es, es tā domāju, nu man, man gribas tā kā arī izcelt šo, šo šo notikumu, un varbūt tās tieši šajā kontekstā arī citi plašsaziņas līdzekļi izceļ šo, šo notikumu. Nu, ko es domāju ar to kontekstu ir visi tie karie nemieri, kas notiek vēl nu patās. Mums arī bija ziņa par to, kad e, ir atkal zemūdens e, kabeļi pārrauti un, un apdraudēts Latvijas internets apmēram tā, es varbūt tās dramatizēju drusītni šajā gadījumā. Ko jūs par to visu domājat? Vai jūs par to esat aizdomājušies? Uh, Jā, es par Aušvicu domāju, nesen es atradu kādā grāmatā bildi no kādas no koncentrācijas nometnēm, kur izdzīvojušie sagaida atbrīvotājus. Un uh, skatījos uz tiem cilvēkiem tādas varbūt uh, netik teoloģiskas, drīzāk cilvēciskas pārdomas bija, uh, kas ir tās manas grūtības, ar kurām es cīnos, un vai es patiešām uzskatu, ka <laughs> manas grūtības ir tās vislielākās pasaulē un uh, relativizē varbūt arī to, uh, to savu pieredzi, redzot to, kādām ciešanām patiesībā cilvēki man līdzās uh, ir, ir gājuši cauri. Bet otrā doma, runājot par Aušvicu, kurā, pareiz minēju, ir ap miljons uh, ebreju nogalināt un vēl 100 tūkstoši citu tautību, tad uh, ir tāds uh, kanādiešu psihoterapeits un uh, domātājs Jordans Petersons, un viņš ir uh, komentējot uh, vispār uh, šāda apmēra noziegums pret cilvēkiem, uh, uzdevis jautājumu, kas man ir jādara, lai es nekad nenonāktu situācijā, kurā es šādu rīcību uh, veicu, atbalstu vai pieļauju. Un es arī uzdodu sev šo jautājumu, kas ir man, manī pašā uh, jāveido vai kādā veidā varu piedomāt par savu raksturu, par savām izvēlēm, lai uh, es uh, ne, nepiedalītos vai nebūtu uh, kaut kādā tādā spriedzes vai izšķirošā momentā viens no tiem, kuri uh, to pieļauj, tāpēc, ka tas ir noticis salīdzinoši nesen, un tajā ir piedalījušies cilvēki netik, uh, nekādi briesmoņi sākotnēji, tie ir vienkārši cilvēki, kuri kāda spiedienu vai baiļu rezultātā ir vai nu klusējuši, vai arī kaut kādu iemeslu dēļ, uh, arī cilvēcisko vājumu dēļ, uh, kļuvuši līdzdalībnieki. Un uh, šis viņa jautājums atstāja manī tādu dziļu klusumu <laughs> un, un pārdomas pirmām kārtām, vai es kaut kādā mērā esmu gatavs nostāties pretī ļaunumam un ko es esmu gatavs par to maksāt. Nu, ļoti, ļoti vērtīgs jautājums, jā, es, nu, paldies, tiešām, jā. Jā, nu, um, ko es no sevis gribu pateikt, um, kad es arī par to domāju, protams, mēs to visu atzīmējam, par to runājam, lai nepieļautu, vai tas atkārtotos vispār vestur, vesturē, jā, bet uh, vienā doma, kas man tikko atnāca prāta, uh, tas ir tas, ka mm, ir daudz liecību saglabājušies, pareizi, un uh, ļoti daudz uh, starp tiem cilvēkiem, kuri bija tajā nometnē, bijušas tad es vienkārši žēlsirdības kā viens otram mēģināju palīdzēt. Protams, bija visādi, jā, ja, bet, bet uh, apbrīno tas, kā cilvēks bija spējīgs, un viņš nezaudēja arī to savu cilvēcību, savu arī tādu nu, tuvāku mīlestību, un arī pats būdams ieslodzīts, viņš arī varēja palīdzēt citam, atbalstīt citu. Ja, un man, piemēram, ir, varbūt tas jau netiecās uz to Aušvicu, bet man ir viens radinieks, kurš uh, reizi šodien svin 96 gadus, tad eh, sūtu viņam sveicienu, bet uh, viņš uh, savu laiku arī bija uh, kopā ar ģimeni izvēst uz Salaspils nometni. Mm, mm. Un viņš uh, stāsta tās liecības, kā viņam to gāja un kā viņi izkļuva no turienes. Un tieši arī, kad es klausījos, kā viņš to visu stāsta un atminās, tad viņš arī pieminēja to, ka tu cilvēki palīdzēja viens otram, cik viņi varēja. Kaut arī viņi visi bija it kā nolemti, bet viņi palīdzēja. Un tas arī stiprināja. Kad atrast vēl to spēku arī e, e līdzcietībai, arī tādos apsākļos, ka šķiet, nu, kur te jau es vairāk varu palīdzēt. <laughs> bet, bet e, e, noslēgumā vēl viena varbūt tās replika, un es varbūt tās arī vairāk tieši no tevis gribētu dzirdēt. Um, nu, jā, visa tā kara Ukrainā kontekstā uh, un visā šī posta kontekstā arī viens no rakstiņiem saka, ka uh, Krievijas propaganda šobrīd izmanto uh, salīdzinājumu ar Latviju, salīdzinot ar nacistisko Vāciju un, un, un tādā veidā mēģina tā kā ietekmēt, eh, nu, laikam jau arī eh, savu sabiedrību vispirmām kārtām noskaņojot pret, bet kā ir, esot arī tik tuvu robežai, vai ir kaut kāda sajūta par to, kā tur ietekmē tie mēdīji propaganda un tā to nu, vidi, nu, ziniet, vai, vai kā tas ir? Īpaši tas nav jūtams, jā, pie mums, jo uh, Mm, visi cilvēki, kas tur dzīvoja piegobežā, viņi apzinās, ka mēs visi esam nu, Latvijā, jā, valsts, un, un viņi ļoti labi saprot, kas notiek Ukrainā, kas tur ir vainīgs. Protams, varbūt viens otrs tur kaut kā, nu tā, īsākā savādāk, jā, bet, bet tomēr lielākoties es varu apgalvot, ka cilvēki tomēr, nu, kā saka, nu, pareizi, jā, izprot lietas būtību un kas notiek Ukraina un kas ir vainīgs un, un kas vispār tur notiek. Uh, un <laughs> noslēgumā varbūt tās vēl uh, tas jautājums, ko uzdev, kas būtu jādara, lai nepieļautu, kad es varētu nostāties uz kaut kāda tāda ceļa. Uh, es, es laikam tādi ļoti vispārīgi <laughs> atsauci, bet es saprotu, ka tu to uzdod priekš manis kā tādu garīgu jautājumu, nu, ko es varu izdarīt, bet man gribas tādu bez mazvai tagad stādīt šo jautājumu, a, kas ir jādara valstī, lai cilvēki nenostātos pret valsti <laughs> tādā gadījumā. Uh, īpaši tā, e, visa tā e, konspirācija teorijas un visas tās e, mēdīju vides kontekstā un tā man, tālāk. Jā, man liekas, ka ir pārāk sarežģīts tas jautājums, lai iedot vienu kaut kādu uh, tādu konkrētu piedāvājumu, kas ir jādara valstī, tagad arī tajā kabeļu raušanas kontekstā varam tādā mikroskopiskā izmērā vispār pārdomāt par to, kā mēs reaģējam uz provokācijām. Ja to mēs mhm. varam nosaukt par provokāciju, Uh, kura nu, nevar izdarīt kaut kādu paliekošu lielu posmu, bet var nodot tādu sīku kaitējumu, kas ir apgrūtinošs un kas ir drīzāk uztverams kā žests. Un, un uh, cik lielā mērā reaģēt uz provokācijām un uh, cik lielu vērtību tam piešķirt un uh, Uh, nu, droši vien tā, kad jau ir, jā, tu redzi, kad jau ietekmē sabiedrību, tad tu nevari vienkārši arī un, noklusēt, vai ne? Un kaut kāda, nu jā, un tad jautājums ir, kā, uh, kurā, vai es vispār kaut kur nostājos, ir, man liekas, ka sabiedrībā vēl joprojām ir, uh, uh, nu, uh, nu, valda, būsim godīgi, valda mūsu Latvijas sabiedrībā arī dažādi uh, viedokļi par to, kas notiek Ukrainā, un nebūtu nav tā, ka visiem ir skaidrs, ka tā ir suverēna valsts, kurā ir ienācis uh, uh, svešs karaspēks, kurš uh, apdraud šīs valsts suverenitāti, un uh, Ko Bet mēs, ko tu, ko mēs ko darām, ko mēs varam darīt ar šiem citādi domājošiem cilvēkiem, <sighs> lai Dievs dod, ka mums nekas nav jādara tāpēc, ka mm, es redzu, valsts ir pieņēmusi, un tagad es runāju, eh, es nevaru izteikties baznīcas uh, autoritātē, jo, jo tie šomēr ir uh, sarežģīti jautājumi, par kuriem ir ļoti uzmanīgi jādomā par katru vārdu, ko izsaka, bet uh, jautājums ir, cik uh, mēs uh, drakoniski pieejam tam cilvēkam vai tam pensionāram, kurš šeit dzīvo. Es esmu, piemēram, sāpināts par to, ka uh, veci ļaudis tiek uh, <laughs> izraitīti no valsts, ar, lai kāda būtu tie, uh, tas likuma burts, uh, nezinu, vai visas reakcijas ir proporcionāls tam ieguvumam, bet, uh, bet tas, ka valstī kā tādai ir... Uh, ir jāieņem savu nostāju to Latvijas valsts un lielākā daļa arī, kas sevi identificē ar Latviju, latvietību, ar mūsu tautas sarežģīto vēsturi, es domāju, to, ir, to apzinās, ir, ir, ir nostājušies pozīcijās. Jā, jā es domāju, lai, tas Dievs ir... Dod, ka, lai Dievs dod, ka mēs spējam uh, vēl joprojām uh, elastīgi uh, būt pret, pret citādi domājošiem, jo tad, kad ieejam tādās galējībās, tad, kad ieejam kategoriskās pozīcijās, tad vai nu vai, nu tas būtu pēdējais solis jau, kad patiešām citādi vairs nevar. Jā, viens zvans ne, nesagaidīju, mēs ilgi likām gaidīt, neko darīt, eh, bet ar šo, es domāju, mēs arī varam noslēgt mūsu sarunu, ja vienīgi vēl gribas kaut ko piebilst. Eh, Māju ar acīm vismaz, kad nē, laikam, ar to mēs ar šovakar nobeidzam. Rādījumi arī klausītājs sirsnīgs, paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākošās nedēļas eh, priestera viedoklī. Izskanēja raidījums Priesteru viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!